Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbu dienas rītu pulksten 9 vai atkārtojumā 11. vakarā. Lai slavēts Jēzus Kristus, mūžīgi mūžam slavēts, kopā ar jums skaik ceturtdienu ir prīsteris Morteņš un skan Dīnas katehēze. Ir gaviņa laika, iepriekš pēdējo nedēļā ar pulpulu svādīnu, ja palmu svādīnu, īsoksim arī klusū nedēļu, un šodien šajā dīnes katehēzē gribu pordūmot par lelos nedēļas notikumiem un lelos nedēļas divkolpojumiem. Protams, Kopiec eh, šo nedēļu sauc par Lelulai svātū nedēļu, šo pēdējo gavīņa nedēļu, topiec, ka te mums atgodināja, ka Jēzus cīte un mira, lai mūs izglobtu. Lieldinu tridīdijumu ir treis dīnu ilgas Jēzus cīšanu un novis un augšam celšanos atcere, kas sokās lielajā ceturtdienā, un uzaslodzās lieldinu svādīnā. Trīdījuma laikā mēs svinam mūsu ticības pamatu un augstokais punkts, kas ir lieldinu vigīlijā, kas sokās klusos sazdinis vokorā, kad jau teiks svināta Kristus augšam celšanos no murušajiem. Un šimos dīnos mēs svinam mūsu kristēgos ticēbas būteibu. Ja bieži vien cilvēki uzdot jautājumu, vai man joņem dalība šajos dīnos, vai man patīsi joiet uz baznēcu gan lielajā ceturtdienā, gan lielajā pīkdienā, un, protams, lieldinēs, kad svinām Kristus augšam celšanos svātkus. Un šos lieldīnu svinēbas – Šos treis svētos dīnas mēs īsokam ar lielu ceturtdīni, ar hrizmas svātu misi supuri, un lielajā ceturtdienā baznēca svin tū, ka Jēzus ir īdibinojis prīsterēbas un euharistijas sakramentus. Lielos ceturtdienas reitu uz diecēzes prīsteri sazapulcējās kūpā ar savu veiskupu svinēgu svātu misi, kurā ī atjaunojas uz prīsterēbu sūlējumus, un Hrizmas svātajā misē teiks vietētas trejas sēļas, kas būs napīcīšamas sakramentu sviniešanai visu nokomu godu. Un zinām, ka šajā svātajā mises upurī veiskups vietē trejas traukus ar teiru olīveļu. Šo seļas teik lītotas visa goda garumā, kā jau teicu, pīškurot svātu sakramentus, un katrai draudzē teik izsniegts nelīls daudzums seļas, kas baznēcā teik uzglabotas īpašajā veidā. Un, protams, šo eļļas pirmais ir katehūmenu eļļa. Šī eļļa tiek izmantota, lai svaidētu tūs, kas gatavojās kristeibai. Mēs lūdzam, lai īņķi Kristus spākā tiek pasargoti no ļauna, tot eh, lielajā ceturtdienā tiek svieteita slimnīku eļļa, un slimnīku eļļa tiek izmantota slimnīku svaidēšanas sakramentā, un ar to tiek īsvaidēti slimnīki, mēs lūdzam, lai slimnīkim tiek dūts gorēgais spāks, izturēt savos cīšanos vīnotēbā ar Kristu un lai teik saimta dzīdinošana. Un visbeidzot, trešo ir svāto hrizma. Un svāto hrizma ītver arī balzamu smaržēgu svekaiņu vīlu, kas izdola daž, ku izdola dažaidi augļi, un tāpat svietējūt e, šo eļu Jēzus dovoja svāto goru baznēcai, un hrizmateika izmantota kristēbes īstiprinošanas un ordinācijas sakramentā. Un, protams, tad jau lielo, lielos ceturtdienas vakarā mēs eh, pazateicamies par trejom lielajom dovunum, kurus Jēzus pasnīca baznīcai, un te ir Euharistija, te ir prīsterība, un dīva mīlestība, kura uzvar novi saistībā ar šo svātku svinēgu un liturgisko krosa ir bolta. Taitot, mēs atceramies, ka Jēzus pēdējo vakreņu laikā draugu Lūkā īdabinoja Euharistiju. Tu apraksta evangelisti Matejs, Marks un Lūkas. Ir porsteidzuši, ka Joņs savā evangelijā namin ni vorda par šo breidi, kurā Jēzus porvērtē maizi un veinu savā mīsā un asinīs. Taču jis min citas lītes, ko Jēzus tūvokar darīja. Kad Jēzus mozgoja apustuļiem kojas, izdarīja pazemīga kolpa darbu, kā losam Joņa evangēlijā 13. nūdaļā, no 2. līdz 17. pantam. Tad nosaucis jūs par saviem draugiem, es pavēlēju tim reikotīs tāpat, un tādā veidā Jēzus parodēja, ka Euharistija ir tīši saistēta ar mīlestību un kolpošanu savam tuvokajam. Un to pēc lelos ceturtdienas liturgijas laikā, pēc homīlijas, jeb uzrunas, prīsters arī nūvalku sornatu un muzgoju kojas 12 cilvēkiem. Un tādā veidā labi redzama atsaklojās Jēzus mīlestība un mēs saņemam jaunu iedvesmu sekot, jo piemēram. Un šeit eh, mēs varam uzdot jautājumu, vai tu vēlietos, lai Jēzus nomazgoja tavus kojas – Un tas varētu šķist ļoti de, dīvaini un būtu pat ļoti grūšēji to pieņemt, taču šajā ziņā mēs nāsam vīni. Svētais Pīters arī ceinējos pirms pieme Kristus mīlestība, kas tika pausta šaidā veidā. Un tuvāk par kojumu uzgošanu mēs varam lasēt Joņa evangēlijā 13. nodaļā no 8 līdz 10. nodaļā Eh, pantam. Toļok, kas vēl ļoti zemeks lelajai caturdinai un liturgijai tuvotīs noslēgumam, bikeris, kurā globojās hostijas, teik nūvītots uz oltara un to prīškā kūp, kūpunoju virāk un pēc tam atstoju tabernakulu tukšu un atvārtu prīsters ar uz svāto kultūras sakramentu dūdās uz pagaidu oltari – kuru svātokais sakraments paliks līdz lieldinē. Un, eh, protams, baznēcos mēs šo oltori skaisti izgreznojam ar svecēm zīdīm, un tas atgodinoja mums par Gēcemenes dorzu, kurā Jēzus bildam sagonijā gaidēja arestu. Es lūdzu saviem apustuļiem, lai tī palīku nomūda un lūdzās kopā ar jū, un tīši tā pati saicina arī mūs. Esit nomūdā līdzitēs, lai jūs nakristu kārdinošanā. Un zinām, ka gors ir dedzīgs, bet mīsa voja. Everything is shaken and everything is taken when circumstances come to tempt me. When death and sorrow surround me and pain attempts to grip me. is shaken and everything is taken when circumstances come to tempt me. When death and sorrow surround me and pain it tends to grip me, I still believe I wanna be like Mary sitting at your feet, lavishing my love upon you. And how I choose that one thing I give all for love, surrendering. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jūs klausieties Dīnas katehēze kopā ar jums studijā ar prīsteris Mortenš un šodien Dīnas katehēze pordūmojam lelos nedēļas notikumus. Un jautājums palīk, vai man patīsi joīt lelajā pīkdīnā uz baznēcu. Lielos pīkdienas eh, piecpusdienā, pulkstens trejūs, karojotīs pie krista, Jēzus īzasaucēs, taustovos rūkos es atdodu savu goru. Pēc eh, šim vordīm es numara, lai dovotums dzēvēbu. Kopš to laika pulkstens trejūs piecpusdienā, laiks, kaut Kristus un saplīcinoja savu mīlestību līdz golam, teik uzskatēts par žalsirdēbas stundi, un lūkves lelokais tas, ko piec lelū pīkdīnu sauc par lelū. Šajā dīnā baznēcā ir klusa un dziļa liturgija. Lielajā pīkdīnā mēs svinam būtisku mūsu ticēbas jezum daļu, ja jis nabūtu cītis un nomiris par mums – jo augšām celšanos lieldinu svādīnā nabūtu bijusi īspējama. Mūsu attīcēbam ar Jēzu ļoti būtiski ir tas, ka šajā dīnā, kas jo dzīvē bija visgrūtokā, mēs veltējam laiku un aizējam uz baznīcu. Ja nav jostrādāja lielajā pīkdīnā, Ja tevi lielajā pīkdīnā ir jostroda vai joīt uz skolu tik un tai, tu var izmantot savu pušdienu pauzi. Bet mēs zinām, ka valstī mums lielo pīkdīnā ir breiva. Breiva, lai mēs veltētu laiku lūgšanai, lai mēs lūgtos, kristaceļu lūgšanu, un daudzos pilsētos ir kristaceļa lūgšanas pa pilsētas īlom, gan Reigā, gan Daugopiļi un arī citos vītos, bet vēl svarīgāk ir apmeklēt lielos pīkdīnes klusu liturgiju. Viespusē raugūtīs um, lielos pīkdīnes liturgija varētu škizdu gara idrīvuma, bet kot aptveram tū, ka pieminam Jēzus mīlestību, kura tika izlīta par mums no Krista, tur šis divkolpojums kļūst īpaši skaists un aizkustinošs. Kur lielajā pīkdina ieejam baznēcā, mēs īvārojam, kas vietētos ildins trauki ir tukši un statujas un kristi ir porkloti, arī svecis nadak un atteiks pālātas iergelis, ultors ir tums un tukšs uz to nav neko un nav nekādu dekorāciju, tukšais un atvārtais taburnakls Sāras apstiprinoja, ka Jēzus ir nomiris. Lielos pīkdienas liturgija sokās ar to, ka prīsteri un ministranti īsarunās klusumā, tārpti sorkanos ornatus, ornatus, un nosaguļās zeme oltora prīškā. Ar to aplīcinojot pilnīgu zemošanos. Visi porēji baznēcā nozametās ceļos, pēc pirmo lasējuma un otro lasējuma tiek lasēts Kristus cīšanu un novis apraksts no Joņa evangēlija – 18. nodaļas un 19. nodaļas Kaut izskan vārdi, ka Jēzus ir miris, mēs nosametamies uz ceļiem. Pēc tam tiek izteikti aizlūgumi par baznīcu, par tiem, kas gatavojās kristēbai, par kristīšu vīnotēbu, par ebreju tautu, par tiem, kuri natīts dīvam, par tiem, kas strodoja sabiedrības lobā un par visiem tiem, kam ir īpašas vajadzības. Un Lūdzūtī šajos nodomos mēs aptveram, cik plašs ir mūsu lūkšanas lūks, cik universāla ir mūsu baznīca. Pēc izskanējušiem lūgumiem sekoja liturgijā Krista paguldinošana un svāto komunija. Un kolpotojiem nasū divas svecis, tur tom tiek svinīgi – iznests krucifiks, prīstars uzstodā krustu kai zeimi por cilvēciskajam upurim, kuru Jēzus uzajēmēs mūsu dieļi. Un treis reizes tiek dzīdots liv krista kūks, kurā pacelts pasauļa pesteitojs, un visi klotesūšī bazneica atbild nocīt gūdinosim jū. Tad visi uzbreidi klusā pīlūgsmē nosametās ceļūs, pēc tam klotesūši, cits pēc cita dūdās pagūdino Kristu, aplīcinot savu mīlestību pret Jēzu. Un mums ir svarīgi saprast, ka Jēzus aicināja ikvīnu ņemt savu Kristu un sekot jam. Kā mēs lasām Mate, Marka evangēlija 8. nūdaļā, Jēzus Krista upuris un svātos misis upuris ir viens un tas pats – Un šo iemesla dēļ pat šajā dīnā, kad mēs atceramies jo novi, mēs varam pieņemt evharistiju, konsekrētos hostijas kūpš lelos ceturdinis globajās pagaidu oltorī. Un pēc noslēguma lūkšanas prīsters klusumā dūdās prom un tukšā un tumšajā baznēcā varētu sacēt sveču degūšu sveču īskauts palīk Krists, kas ir kā zeime tam, ka dīva gaisma uzvarēs arī uz tumšo kuļu ļaunumu. Tādot atcerēsimies, ka lielajā pīkdīnā Jēzus atdeve savu dzēveibu par tevi, par mani, par mums visiem, un mēs varam uzdot sev jautājumu, vai tev ir vajadzīgs kāds loboks īmeslis, lai šajā dīnā atrastu laiku un aizītu uz baznīcu. Atstotas atvērtas durvis, tībēji tu, pa atvērtas vārtu lūgu tu vierīstībēju is. Paspīru sūli leidzānai tībēji tu. Izkoji saulī un smaidīji tībēju is. Neviens nezinos, kaidus ceļus kojas, ir siršu vīnu vairs nav joku ar līdzināju, visu dienu līdzināju. Mūna tu mīlestība, mūna tu mīlestība. Verīs tu ceļu, kur joji, tī būsim mēs. Klausīs tu dzīsmu porkalnim skan tībusi mēs. Saki tu vārdu divs dzirdies, ka tībusi mēs. Arī, ja klausiesi zinošu, tībusi mēs. Nivīns nasinos, gaidus ceļus, ko es ir siržu vīnotojis. Vairs nav jo vaicoju, vairs nav jo vaicoju. skan Radio Marija Latvija. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jūs klausītājs Dīnas katehēze kopā ar jums ir prīsteris Mortiņš Kaik ceturtdīni. Pulksteņi roda 9.32 minūtes, un šodien šajā Dīnas katehēze pordūmojam par lielos nedēļas notikumi un esam tikuši līdz klusai sasdīnai. Pēc eh, lielo spīgdīnes sekoja lielo jeb kluso sasdīna. Šei dīna bīži vien tik aizmirsta. Tūmā te nav vienkoši dīna, kurā veikt pādējūs priekšdarbus, un varētu secēt arī izapirkšanos pirms lieldienēm, pori visam te ir dīna, kurā mēs esam aicinoti pavadēt eh, laiku kopā ar Jēzu, kas patīsi numara mūsu dieļi. Ar savu novis uzvarēja novi un sako vēl ļaunu goru, tu, kuram novis vara, kā losam katoļu baznēcis katehismā 635. punktā. Varam teikt, ka Jēzus devēs pušūs novest dziļumos, ne tikai kristīšu dieļ, bet arī tū dieļ, kuri bija dzēvojuši pirms Kristus. Jēzus izglobe visus cilvēkus, visos laikos un visos vītos, visus tūs, kuri ilgojās pēc izleiguma ar dīvu. Klusajā sasdīnā mēs varam pordomot Kristus cīšanas un novi. Šajā dīnā netiek svināta Euharistija – un arī ultors palīk tukšs līdz pat svinīgajai lieldinu vigīlijas misē. Esam aicinoti tāpat turpinot brīvprātīgi ievērot gavieni līdz pat lieldinu vigīlijai un līdz aptuveni 1955. godam lieldinu vigīlija bija un tika sunāta kluso sasdīnes reitā, un gaviens beidzās pusdīnu laikā, kod zvanēja baznēcu zvani. Tūmār tagad, tāpat kā tū darēja pirmī kristīši, kur tas bija īspējams, mēs svinam lieldinu vigīliju 5 saules rīta. Un ja tā mēs skatāmies, kaitot, tiek skaitēts laiks, to zinām, ka uh, Eh, sasdīnes okarā pēc saulrīta sokās vissvinēgokais no nu visiem divkolpojumiem, kāds vien mums ir, un te ir lieldinu vigīlija, un vigīlija ir vārds no nu latīņu valodas nozīmē būšana nūmūdā. Tātad ir jābūt nūmūdā, jo kai gan var palaist garām šo nakti, kad Kristus ir augšām cielīsa. Eh, lūkšanas sokās ar gaismas eh, ritu un, protams, tot, ko teik eh, svieteits ugunskurs un tika eh, svieteita lieldīnu svece. Bet, ja mēs runājam par laiku, tot kristēgajā pasaulē, mēs skaitam dīnes no pusnakts līdz pusnaktē, tas nozīmē, ka pusnaktī porējam uz nokušu dīnu, uh, Taču jūdi skaita laiku citai žoku, un katrā nokušajā dīnā sokās pulkstens sešūs vokorā pēc mūsu laika, jo tad jim ir pusnakts, un tā tad 12 stundas ilgs nakts un 12 stundas ilgs dīna. Praktiski tas nozīmē, ka, piemēram, mūsu pirmudinis vakars sokās no nu sešiem vakariem, jūdim jau te ir rūtardina, dīna, un šeit mēs runojam par liturgisko laika skaitēšanu, un katoļu baznēcā svātku sviniešana ir saglabājusies jūdu laika skaitēšanas veidā, un dīmžāl sakarā ar to mums bīži vien ir neliels apiekums liturgisku dīnu skaitēšanai, un, protams, tāpat arī skaitūt un ņemot laikā šūlaiku mēs tātad lieldīnu svinēšanu īsokam jau ar vigīliju, kas sokās pulkstens sešūs vokarā. Un tīši todēļ ir ļoti labi saprast lieldinu noslāpumu, kas ir mūsu ticēbas stīvrakmens. Izprast ir ļoti svarīgi censties un pēc īspējas arī tad ņem dalību šaju uz divkolpojumus. Un pēc mūzes muzikālas pauzes arī noslēdzošajā daļā parunosim mēs jau par Lieldīnu vigīliju. Un tad jau Lieldīnu laikā vairāk pīviersim mūsu uzvanību Kristus augšam celšanos notikumam. Father, you are good. mercy's never end. You know me more than anyone, you're my closest friend. Search my heart, oh God, read my every thought, see if there is any wickedness in me. For you have seen the depths of my heart, and you love me all the same still love me good. And I trust you, I trust you, I trust you. Oh, I trust you, I trust you, I trust. Show me how to love. Teach me how to pray with each and every touch. You're transforming me, and every time I fall, I lean into your love. With open arms, you call me your beloved son, for you have seen the depths of my heart, and you love me all. trust you, I trust you, I trust you. Oh, I trust you, I trust you, I trust. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Dīnes katehēze tuvojās izskaņai, bet noslēdzošajā daļā gribu uzdot jautājumu, lai mēs visu padomotu, kas notiek Lieldienu vigīlijas laikā. Kā jau teicu, ka kristīšiem ir bijusi sena tradīcija pulcētīs kūpā naktī, kad Jēzus augšam cēlēs no murušajiem. I pavadēja šo nakti lildzūtīs, dzīdūt un lasūt svētūs rakstus. Euharistija tika svinēta reitausmā, jo Jēzus augšam cēlēs eisi pirms saulākta. Kad sīvītis bija atnokušas pie jo, kopa, vēl joprojām bija tims – jo šeit nav izraukšām cielīs, kā bija teicis. Tā mēs lasām Mateja evangēlijā 28. nūdaļā. Lieldienu vigīlija ir vissvarīgākie svātki liturgiskajā kalendārā. Tā varētu sacīt. Vienīgi caur jo augšām celšanos viss, ko Jēzus teica un paveica, īgīvst pilnīgu jāgu. Cer savu augšām celšanos, jis apsūla mūžēgu dzīvību arī mums kotram. Kā jau teicu, īpriekštot Lieldienu vigīlijas svinēbis īsokās ar gaismas liturgiju. Mēs sokam Lieldinu liturgiju pulcētīs kopā, un baznēcas orpusē, arī pošā baznēcā, tiek aizdagta uguns, kas tiek svietēta. Šo uguni izmanto, lai aizdagtu Lieldinu sveci, kas simbolizē Kristu, mūsu gaismu, un diokons vai prīsteris nesūt šo sveci cauri tumsai baznēcai treis reizes dzīt Kristus gaisma. Tad visi atbild pateicība Dīvam, un pēc tam visi klotesūši aizdedzinoja savas svecis no lieldienu svecis, un piekšņi visa īpriekš tumso baznēca ir tip, tapusi gaismas pīpildēta. Pēc šos gaismas liturgijas katoļoks sekoja vorda liturgija, un lieldīnu vigīlijā tiek lasēti septiņi teksti no nu vecos derēbas, taidējādi parodot, ka dīva plāns laika gaitā tiek atklots ciļviecei, un katram lasējumam sekoja psalms un lūgšana. Un šajūs lasējumos ir ītvards gan radēšanas tos, gan stos par Abrahama, upuri, tot par izīšanu, brēnīgu izīšanu no Ēģiptes zemes, un tāpat tiek lasētas rakstu vītas par jaunu Jeruzalemi, un pēc tam, kad tiek nolasēti visi šie lasējumi, tiek dzītots himna gūts Dievam augstumos. Un tāpat kā aleluja šis dzīdojums bija ītverts liturgija kūpš, nebija ītverts liturgija kūpš gavieņu sokumā. Un šo dzīvojuma laikā baznīcā tiek īdaktas visas lampas, tāpat uz oltora tiek aizdaktas svecis un teik zvanēti baznīcas zvoni. Un varētu teikt, ka šeit ir goda lielokos svinēgus, jo šajā naktī Jēzus patīsi augšām cēlēs no mirušajiem un pēc tam mēs dzirdam svātu apustuļa povula vordus, ka Kristus, kurš reiz ir augšam cielīs, vairs namiers nikot. Sevišķi tu par to mēs varam lasēt viestuļa rūmīšiem. Un pirms evaņģēlija lasējuma ar triumfu teikt dzīdots aleluja, ka Kristus ir augšam cielīs. Nokušais, ko mēs vēl sastūpām Lildīnu vigīlies laikā, tos ir kristēbas un euharistija, un lieldienas ir galvenais kristēgos iniciācijas laiks, tī, kur ir sagatavojušies kristēbai kopā ar prīsteris, topī kristām trauka, un mēs lūdzam divas vietēbu īudiņam, lūdzot visu svātu litāniju, mēs lūdzam arī svātu saucot kotru no im vordā, lai i aizlūdz par tim, kuri saims kristēbu un arī par visiem mums. Un lūkšanas laikā, kad prīsteris vietē iūdini, mēs klausamies stostu par mūsu pestēšanas viesturi. Un pēc tam, kad eh, kristēbas kandidāti ir atteikušies no ļauno, uh, Gora un Nuvalna ir pasludinoši Jēzu par savu globēju ītei kristēti un īstaprināti. Un tad visi ticēji atjaunoja savus kristēbu sūlējumus, kā zeme tam, ka lēc ar kristēbu ir sokusies jauna dzēve, visi teik apslacinoti ar jaunu kristēbas jūdini. Un šos nakts laikā Dīvs atdeve Jēzum dzēvei un apsūlēja tad arī mēs tiksim augšam celti. Un savu kristēbu mēs mirstam un lēc ar Kristu tūpam augšam celti un uzsokam jaunu dzēvi kūpa ar jū. Taitot Lieldinu vigīlie teik nūslākt ar prīceigu un svineigu Euharistijas sviniešanu. Un lūk, purdūmot šos lītas, mēs kotras censimies nokam nedēļa jau ar pilpulu svādīnu, ar ar palmu svādiņu ņem daļēbu uzsūšamos divkopojumos, izdzēvot šos treis lielos dīnes un lieldienes patīsi, mēs varētu gorēgi augšām celtīs, nūgirtu vecu griecēgu cilvēku nūst, bet izatieptīs jaunā cilvēkā, kas ir uh, radīts pēc Dieva leidzības un veidos, un, protams, arī pamudinot, mēs varam viens otru, lai šajā atlikušajā gaviņa laikā mēs labi izmeklētu savu sirdsapziņu, nožālotu savus grākus un pieņemt arī gondarēšanas sakramentu. Noslēdzot šodien šo spordumu, šo katehēzi stundi, gribu jums vēlēt, lai jauks un svietīgs šis atlikušais gaviņa laiks – un lai jauki un priecīgi Kristus augšam celšanos svātki. Nokamajā ceturtdienā visi prīsteri pulcējās, kā teicu, savos diecēzes katedrālēs uz Krizmas svātu mises upuri, un es ar jums jau tikšos piec lieldinēm nokamajā ceturtdienā. Lai ir slavēts kungs Jēzus Kristus. Thank you. svētīku šo mūsu zemi. Svētīkums, lai brīva ziedēt vārdu, Svētīkums, lai augļus briedinātu, Svētīkums, ja plūktos augstamies. Ļauj mums savu sevi redzēt brīvu un svētēlim tai vietu dot. Svētī kungs, jo tavi bērni esam uz apsolītā zeme šīs. Svētī kungs, tu sāc savu tautu. Svētī kungs, lai bērnu čalas dzirkst, Svētī kungs, kad sirdī mīlā raisās, Svētī kungs, kad debesis mūs sauc. Ļauj mums savus bērnus brīvus redzēt, man sirdis neatņem. Svētī kungs, jo tavi bērni esam, uz apsolītās zemes šīs. Svētī kungs, kad lūksnas raisas, svētī kungs, domas darbi dzied. Svētī kungs, lai dvēsļu vēl vēsis skan, lūk zeme tauta un tās dievs. Mūsu tavs, kas debesīs tu valdī, un svētīts ar lai top tavs vārds tev patvērumā savā stiprā, ņem tautu zemi šok Dievs. Mūsu tēvs, kas debesīs tu valdī, un svētīts ar lai top tavs vārds. garumā savā stiprā, ņem zemi tautu šo, ak, Dievs! Izskanēja dienas katehēs. Ja šī katehēze tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!